ni bimwe mu byo bakuru b'ibihugu babiri biyemeje gushira imbere muri ano makuru turagaruka ku rugendo rw'iminsi ibiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi amazemwo iminsi ibiri mu gihugu kibanyi cya kongo inkoho zirenga mirongo ine hamwe n'amasashe arenga ibihumbi amajana itandatu byarafashwe n'ubushikiranganji bw'umutekano hano hagati aho hari n'abapolisi barenga ijana barengukanijwe imbere y'ubutungane kubera ibyaha bagirizwa mu makuru ajyanye n'uburimyi n'ubworozi turaza kugaruka ku buhinga bwo kuvomera imirima mu gihe cici hakoreshejwe amazi y'imigende n'ay'inzuzi mu makuru y'uburimyi turaza gukubitira no mu ntara zitandukanye za kino gihugu cyacu nk'uko bya makumyabiri ya gatatu ano makuru tuza kuyarangiza na bucana yandi y'imvugo iremesha albert nduwayo niba ari mu buhinga bw'ibyuma Sangwa muri sanze kuri radiyo reka nongereye kubaha ikaze inko zirenga mirongo ine zo mu bwoko bwa karashinikove hamwe n'amasashe arenga ibihumbi amajana mirongo itandatu biri mu byafashwe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu mu ntumbero yo kugwanya ubugizi bwa nabi n'urudandazwa rwa magendo byashyikirijwe n'urongoye ubwo bushikiranganji kuri uyu wa kabiri igihe yashyira ahabona iby'ubwo bushikiranganji bwaranguye mu kiringo cy'umwaka gervendi rakobuca avuga ko hari n'abapolisi barenga ijana barengukijwe mu butungane kweri byaha bagirizwa tumutega abiri ku bijyanye no gukinga ubugizi bwa nabi no kurwanya urudandazwa rw'amageni hafashwe inkoho mirongo ine na zitatu zimwe bita by'inkoho ya karashiniko ibikono by'amasasu bibiri by'inkoho ya amasasu ibihumbi bitanu n'amajana atatu na mirongo itandatu n'icyenda ya karashiniko amasasu mirongo itanu n'atandatu ya pistole amasasu mirongo irindwi n'atanu ya mitraye urusasu rumwe rw'inkoho yo mu bwoko bwa fm amasasu umunani bakoresha mu myimenyerezo ibitenge ibihumbi mirongo ine na kimwe n'amajana abiri na mirongo bitatu na bitanu amashashi ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu na kimwe ariko reka ubu naho dutandukire amakuru y'uburimyi n'ubworozi ubuhinga bwo kuvomera imirima mu gihe cici hakoreshejwe amazi y'imigende n'ay'inzuzi ngo buri ko burijukirwa n'abarimyi na cyane cyane abahurikiye mu makoperative bishikirizwa n'umushikiranganje Deogide Rurema mu byajejwe harimo uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije havuga ko leta yafashe umugambi wo guhimiriza abarimyi kuva mu mwaka wa 2017 ngo kuko imbere batari bavyijukiye avuga kandi ko mu ntumbero yo kubatera intege batanze amapompo 180 ku makoperative yabishikirije mu kiganiro yahaye radio isanganiro igihugu cy'u Burundi gifise amasoko y'amazi menshi cyane kikagira inzuzi nyinshi kikagira migende icamo amazi ariko mu myaka yahera wasanga abenegihugu baraba ntibabone ko amazi ari ubutunzi naho rero twabifatira ko kuva mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi twafata ingingo y'uko igihe c'ici tugiye kubibyaza umusaruro tukagishira mu bindi bihe by'irima akatasi ni kandi yuko amazi adashobora kugenda adupfa kubusa busa akaja mu bindi bihugu twebwe ataco eh, atumariye naha mubona rero twacu dutangura guhimiriza abenegihugu reka mbere n'integuro migambi dutegura iki twaragishizemo yuko twari twahangiro yuko ici riba irima nk'ibindi eh, bice by'irima namubona twacu dutangura guhimiriza abenegihugu umyonga gukoresha ajya amazi y'imigende y'inzuzi eka mbere no ku mitumba eh, tugasaba ahantu hari amasoko y'amazi y'uko bayatunganya neza akabera amahirwe abenegi uko hagiye haraba abagenda babishyira mu ngiro ni niko abenegihugu bagiye baratahura kandi barinjira muri uwo mugambi ubu murabona hariho abenegihugu mu myonga cyangwa mu mitumba aho mugendera biboneka neza yuko bitabye uwo mugambi ubu rero natwe byaduhaye ingufu ubu mbere turi ko turasahiriza impande yo kubereka ingene batunganya imirima yaba iya ruguru ingene bayipomera yo mu myonga twaraguze amapombo mirongo umunani twatanguye kuyaha abari mu makoperative nk'uko mwabonye ku mitumba n'aha kugira ngo tubatere intege muri ico gisata nyene c'uburimyi amahegitari jana mirongo irindwi niyo yashizwe hamwe ngo arimigwe rimwe n'abarimyi mu myonga itandatu yo mu makomine ya Mwumba Marangara na Nyamurenza ni mu ntara ya Ngozi ivyo navyo bikavugwa na Emile Kubwimana arongoye arongoye ibiro vy'intara bijejwe bidukikije uburimyi n'ubworozi Apollinaire Muzagara muri komine marangara amahegitari ijana na cumi y'umyongo ine niyo yashyizwe hamwe ngo arimigwe rimwe hegitari zitatu na zitanu muri komine nyamurenza mu myongo ibiri hamwe na hegitari ibiri na zitanu mu mwonga wa nyamugerera wo muri komine mwumba ahatangujwe irima ry'umwonga ku rwego rw'intara kuri uyu wa kabiri muri iyo myonga hazoterwa imbuto zirobanuye z'ibigori hamwe ahandi naho ibiharage bitanzwe n'umugambi Paifarbe w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe uburimyi ku isi ifida abo barimyi biyungiye hamwe bakazonaronswa n'ifumbire y'ikizungu nk'uko bivugwa na Emile Kubwimana arongoye BPAE Ngozi amenyesha ko gukunimira hamwe no guterera rimwe ku barimyi bifasha cyane ba agoronome kubakurikirana gushika bimbure gutyo ngo umwimbu wiyongere cyane ngo no gushika ku nshuro zitatu warongoye igisata cy'uburimyi Ngozi avuga ko ba agoronome n'abafundi b'indimo ku mitumba bariko banakurikirana n'abandi barimyi bo mu yindi myonga atariyo ifashwa n'uwo mugambi Payfarbe intara ya Ngozi ifise hafi imyonga ingana hegitari ari ibihumbi icumi na bine ingozi ponari muzagara radiyo isanganiro tuvuye ingozi ngo aborozi bo ku musozi gahahe komire n'intara ya kayanza barashima ko ibitungwa by'inka baronkejwe n'umugambi prodefi mu mwaka wa 2018 ngo byatumye baronka ifumbire ikwiye ibafasha kugwiza umwimbo na cyane cyane uwibitegwa mbumba rugo reka iyo nkuru tuyibaze Patrick Sengiyumva ibiharage biraza n'agatoke urashobora kuronka kugeza uno munsi turabona akarusho kwerekana ko umwimbuko uremezwa kandi na Reverien Nyakana umukuru w'umutumba Gahaye ndetse hamwe na Adelan Niyonsaba umuyobozi w'ibiro bijejwe gukingira ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu Kayanza mu gisata cy'uburimyi bituma vyatanzwe vyagize akarusho kuko bwa mbere zijya nka zatangwa n'imigambi twarababuza ko kizira kuziturutsa rero zirya mu bira bituma n'umwavu wiyongera umwavu rero wiyongereye nawo abe niko turabahimiriza baca bawukoresha mu ndimo zabo navyo bikabafasha kongereza umwimbu Adelan Niyonsaba amenyesha kandi ko uretse igisata cy'uburimyi cyaciye gitera imbere bitigira ivy'inka n'impene vyongerekanye cyane mu ntara ya Kayanza muri iyi myaka cumi n'itanu iheze impere nko mu bibiri na gatanu burya inka zariyongereye cyane ibihumbi bibiri na gatanu mu ntara y'iwacu ya Kayanza baharura inka zigera ku bihumbi cumi na bine n'amajana umunani na mirongo umunani na zitanu ariko kugeza mu mwaka uheze twababa hafi ibihumbi mirongo itanu urumva ko zigwije hafi inshuro zine uyu muyobozi w'igisata kijejwe gukingira ibidukikije mu Kayanza asaba aborozi gufata neza ibyo bitungwa baronkejwe kugira ngo n'abandi borozi basangiye umugwi wo kokoreranira nabo bashikirwe biteza imbere ariko nubwo biri uko abo borozi bamenye bamenyesha ko mu gihe cy'iki cyane cyane bakunze kugira ingorane yo kutaronka ubwatsi bukwiye bwo kugaburira ivyo bitungwa byabo ariko rero ingaburo aya mezi atatu turafise ingorane mu ngaburo ivyatsi umuntu yarimye arakeba bigahera nk'umuntu yodufase yoturose toroto cyane cyane Veniste Nduwimana umuhanuzi wa buramatari mu ntara ya Kanza ajejwe iterambere arashima no kuba ibyo bitungwa biriko birafasha abanyagihugu arongoye kwiteza imbere mu miryango yabo akabasaba ariko kubandanya babibungabunga kugira ngo umwimbu urushirize kwiyongera mukayanza patrick nsengimva kubwa radiyo isanganiro reka tuve mu kayanzu naho dukubitire mu ntara ya Cibitoke abarimyi b'igitegwa cy’umuceri barimira hitwa Nyakagunda hahora hegamishira hamwe rugo farm ngo baridoga ko bagiye guhomba mu gihe umuceri wogugwa ku giciro cashinzwe na leta basigura ko ifumbire yabazimbye eka ngo n'imbuto irazimbye bamwe mu bashinga amateka batoye mu ntara ya Cibitoke bagasaba ko giciro cashinzwe na leta ngo coduzwa ku y'abanyagihugu Alexi Ndayiragije kuva wavugiwe ko ikiro cy'umuceri kigiye kugurwa igihumbi n'amafaranga mirongo itanu abanyewo muri komine rugombo mu ntara cy'ibitoke basanzwe barima umuceri bavuga ko bagiye guhomba abarimyi cyane cyane barimira ahitwa nyakagonda hahoze hegamiye ikigo rugo kiwujana igitega n'ibujumbura umushingamateka kuri sansuma asaba ko hoshingwa igiciro cyumvikanywe hagati y'abaremyi abadandaza na leta ahandi ho ngo ni ukubera amaboko imugongo abaremyi umushingamateka ndoya christophe wewe ati n'abadandaza bahora barangura umuceri bagiye kubura akazi ngo ubuke bwene bubinjirane umuyobozi w'uburimi n'ubworozi n'ibidukije mu ntara cy'ibitoki nyabenda beatrice ngo ikigo siape nicyo cyatsindiye isoko nicyo gitegerezwa kugura uwo muceri kandi ngo leta yatije amatonga abarimyi ibaha ingurane y'ifumbire n'imbuto ngo bategerezwa kwemera igiciro leta yashinze buramatari w'intara ya cibitoki bizoha kareme ngo nta kundi bitegereza kugenda ngo ni ukubahiriza amategeko y'igihugu mu cibitoke alexi ndayiragije radiyo isanganiro isanganiro inama isumba ingimba amakuru mu rurimi rw'ikirundi arabandanya igiciro cy'impapuro zimwe zimwe nk'urupapuro rw'inzira bita pasiporo n'uruhusha rwo kugendesha umuduga nticyahindutse muri iyi myaka ibiri nk'uko byerekanwa n'amategeko agenga amafaranga leta yakoresheje muri iyi myaka ibiri amategeko agenga uwo mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira wa bibiri na mirongo ibiri harimo n'izindi ngingo shasha nk'iyerekeye agakarata ko kwivuza kam n'ibindi mireka nyange turi kumwe hano muri studio reka agaruke ku ngingo zimwe zimwe ziri muri iryo tegeko Yagomeda itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha uyu mwaka wa 2021 ushiro wa 2022 ryashizwe ko umukono n'umukuru w'igihugu na mirongo ibiri na rimwe ingingo ya mirongo icenda y'iryo tegeko rishasha rigenga amafaranga leta igiye gukoresha iragaruka ku mparati iyo ngingo nayo ikavuga ko mu giciro c'imparati ku miduga harimo itagisi ingana n'ibihumbi mirongo ine ikangana ku miduga ikangana n'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu ku mapikipiki iyo ngingo nyene ya mirongo icenda ivuga ko itagisi ku ikarata ijanye n'imparati ico bita carte d'immatriculation muri mu rw'igifaransa ingana n'ibihumbi mirongo ibiri by'amafaranga y'amarundi ku miduga ikangana n'ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitanu ku mapikipiki nayo mu ngingo ya mirongo icenda na kabiri y'iryo tegeko nyene ivuga ko hisunzwa amategeko agenga amakori n'amatagisi uruhusha rwo kugendesha imodoka mu gihugu permis de conduire nationale havako imodoka itanga ku ibihumbi mirongo ibiri mu gihe aka ikamyo itangwa ko ibihumbi mirongo itatu ngingo ntiyahindutse ukwiri mu itegeko rigenga amafaranga leta yakoresha mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri ushira uwa bibiri na mirongo ibiri na rimwe iyo nayo ikaba yari ingingo ya mirongo irindwi na rimwe mu ngingo nshasha y'iryo tegeko rishasha nyene harimo iya mirongo ine na kane ivuga ko ivuga amafaranga leta azova mu igurishwa ry'udukarata two kwivuriza ko kam higatunganywa n'ikigo cegeranya amakuru n'amatagisi aya nayo ni ibihumbi bitatu ku abafise amikoro make abafise amikoro abayabaye n'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu nayo abafise uburyo bwisununuye ikarata izogurishwa ku bihumbi ijana arakoze mireye kanyange twari kumwe hano muri studio habakuru b'ibihugu bibiri icy’u Burundi n'uwa repubulika ya demokarasi ya kongo biyemeje gushira ingufu hamwe kugira ngo batuze imigwi igwana iri mu karere k'ubuseruko bw'igihugu kibanyi cya kongo iruhande y'ibyo barateye n'umukono ku rwandiko rw'ingene bagiye guteza imbere amabarabara n'uburyo bwo guhanahana ibidandazwa bikabiri mu kiga byavuye mu kiganiro ku bamenyeshamakuru caremeshejwe n'abo b'ibihugu babiri ibijyanye n'ino nkuru turaza kubigaruka ko ku makuru yacu yo ku mugoroba mu kanya ni imvugo iremesha vuga undemeshe bucana yandi y'uno munsi bayagira ku kuntu abantu boshobora kurengera ibibatandukanya mu migwi bahurikiyemo Jerome Niyonzima umumenyeshamakuru akorera mu gisata cyo gutatura amatati bidaciye mu ngimba avuga ko abantu bakwiye gutahura ko amatati ari ikintu camaho hagati y'abantu umumenyeshamakuru asigura ko igihambaye ari ukumenya ingene ayo matati atoregwa umuti kandi abantu bakirinda kwihora horana Oben niyo nkuru abantu bategerezwa kumenya ko amatati ari ikintu gisanzwe kiri no mu mico y'abantu ku bwa jerome niyo nzima umumenyeshamakuru akorera mu gisata cyo gutatura amatati bidaciye mu ngimba ngo igihambaye ni ukumenya uko hatorwa umuti ku matati yose yadutse kubera rero ko amatariti ari ibisanzwe abantu bakwiye kumenya ko iyo ari imigwi ifitaniye amatati babyigengejemo neza amatati arashobora gutorera umuti iyo babyigejejemo nabi naho amatati abyara indyane iyo abantu bo mu migwi itandukanye bashize imbere ukwihorahorana uwo mumenyeshamakuru avuga ko igice gikurikira ari izinguzingu ry'amabi ashika ndetse no ku mabi y'ikivunga uwo mumenyeshamakuru arabandanya avuga ko ukurengera ikibi uba wakorewe bishoboka biroroshye cyane kwirinda ihorihori umaze kumenya ingaruka zo kwihora ko zidatorera umuti amatarati muba mufitaniye ahubwo zizana indyane zo muri kubu no muri kazoza urategekanya ibitabo vyeranda vyozo biratomora neza yuko wewe aho wicaye uteza kwiyumvira ico utifuza ko abandi bokugirira yuko nawe utokigirira abandi umaze kuja aho hantu biba biheze kuko imbere yuko wihora umuntu cyangwa imbere yuko umukorera ikibi ubanza kwiyumvira mbega iki kintu naje wowe kinkorera nocakira gute ukaja rero mu ruhu rw'uwo muntu wiyumvira gukorera ikibi ubwo bwenge biba bihetse ntubukigikoze ikintu rero gikomeye cyane ni uko abantu bagira uwo muco wo kumenya yuko kujya ubabazwa n'ikibi ubwiriwe ariko nabo wogirira ikibi nabo bibababaza Jerome Niyonzima ahanura kandi ko abantu bakwiye kuza baratandukanya amajambo canke ikibi bakorewe n'umuntu aba yabikoze ibyo ngo biraheza bigafasha mu kudafatira mu kivunga ni ukubanza kumenya gutandukanya ijambo ubwiwe na nyine kuri kubwira ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko nk'umuntu wo mu mubiri runaka ashobora kukubwira ijambo ribi kizira guca witiranya iyo mvugo y'uwo muntu n'umugwi wabo uwo muntu aturukamo wose iyo kenshi habaye ingorane abantu baca bitiranya ngo ni ba naka bafite iyo mvugo mu by'ukuri umaze gutandukanya amajambo wabariwe ukayatandukanya n'uwo muntu ni ukumenya yuko uwo muntu yabivuze ataserukiye umugwi ni ukuvuga kandi n'uko uwo muntu nawe nyine ubwiwe atari kakozwe birashobora kuba yabikubwiye kubera agashavu cyangwa kubera ibyifuzo bibi mugabo byo muri uwo mwanya uwo mumenyeshamakuru arahamagarira abantu kurengera ibibatandukanya